วันนี้ถึงเวลาที่จะมาพบพวกท่านทั้งหลายอีกแล้วจำเป็นจะต้องขอโอกาสพวกท่านทั้งหลายตามเคย Today again has the opportunity to meet with each and every one of you so that he asks this chance and opportunity uh, to, to do so uh, once again วันนี้รู้สึกว่าประชาชนมาเพิ่มขึ้น แล้วก็มีการถ่ายทอดฉายหนังด้วยใช่หรือ Today that he notices that many more people have come and that uh, you've also had a chance to uh, see the film ทุกวันที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องกรรมฐานทำจิตใจให้สงบทุกครั้งทุกเวลามาแล้ว each time that we've met together that he has instructed uh, in regards to meditation, given instruction uh, about sitting and uh, meditation practice. So after having viewed the film and things uh, today, that you should have some idea of what uh, the life, uh, the Sangha life, the life of a r e n u n c i a n t uh, is about. วันนี้จะขอพูดถึงวัฒนธรรมเมืองไทย So today he would like to speak a bit about Thai culture. บางท่านบางคนอาจจะสงสัยว่าพระสงฆ์นี่คืออะไร มีไว้ทำไม มีประโยชน์อะไรอย่างนั้นก็เคยจะมีบ้าง And some of you may be wondering, maybe questioning, doubting, well, what is the purpose of having a Sangha anyway? What are they about? What's their value? And what are they for? <clears throat> ป้องกันความวุ่นวายจำพวกหนึ่งเรียกว่าพระสงฆ์มีประโยชน์มาก said that the sangha the order is one way of preventing, of helping to prevent uh, the chaos and the confusion uh, in the world. It helps the general public, all Buddhist people, interested people, uh, to give them uh, a sensitivity to somebody that has uh, is living a peaceful life that has given up those things to help give them some direction uh, in their lives เช่นว่าผู้ครองเดือนมีปัญหาเกิดขึ้น So people like in their daily lives and their occupations when they have problems, when problems arise, uh, that they get confused, uh, they kind of lose their way, so that they come uh, to seek us out and seek direction, seek some guidance. นับตั้งแต่ว่าใครมีลูกหลานใครมีลูกหลานว่ายากสอนยากทั้งหลายเหล่านี้จะต้องนำตัวเข้าไปหาพระสงฆ์ให้พระสงฆ์ช่วย แนะนำให้เป็นคนดีด้วย Even their children, their grandchildren, nieces and nephews, uh, sons and daughters, uh, that all of these people they bring into the monastery uh, for direction, for advice. หรือมีการทำบุญสูญทานโดยประการต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่นว่าการแต่งงานเหล่านี้เป็นต้นจ้องเอาพระสงฆ์เป็นพยาน And all uh, customs and other uh, traditional things, such as marriage. The traditional Thai thing is to invite uh, the Sangha, invite the monks to come in and uh, make what they call uh, tambun, is to make merit, is to give an offering. And uh, it kind of completes and makes the marriage into a whole and complete thing by having uh, the monks come. <coughs> พร้อมทางการช่วยแนะนำคำสอน เมื่อแต่งงานกันแล้วจะให้ปฏิบัติอย่างไร ผู้หญิงจะปฏิบัติอย่างไร ผู้ชายปฏิบัติอย่างไร ครอบครัวนั้นถึงจะเจริญ ดังนี้เป็นต้น But they give them instruction uh, in regards to their lives, uh, how to cut, conduct their lives in a wholesome way, a way that will be productive uh, both spiritually and materialistically. นี่เพื่อการคารพคารวะพระสงฆ์ นั่นเอง And this is what the way that they respect and humble themselves, pay homage to the Sangha. วัฒนธรรมเมืองไทยพระสงฆ์ช่วยสั่งสอนคุณบุตรลูกหลาน ให้เคารพคนเฒ่าคนแก่ให้เคารพพ่อแม่ ให้เคารพครูบาอาจารย์ตลอดมาเรื่อยๆมา The Sangha helps uh, all people. It helps Uh, the people to have uh, some sensitivity to their grandparents, to their parents' uh, relationship that they respect, they look up to old age, to elderly people. อันนี้เป็นวัฒนธรรมของคนไทย แต่ในเวลานี้ก็เสื่อมไปบ้างแล้วละมันเสื่อมไปบ้างอ่ะ เพราะว่าไฟ น้ำมันสบาย ไฟมันสว่าง he says this is uh, the Thai culture the way it is in Thai culture, but that uh, these days it is beginning to deteriorate, beginning to fall away, and he compares it to uh, the the materialistic development and uh, the influence that is happening in Thailand. That all of this material development, uh, he says, like electricity and uh, as as light, and the more light, electrical light, or you can say uh, imitation light, uh, that the darker the what the minds become, and the more that we get electrical light, the darker that our minds become. พูดถึงประชาชนเมืองไทยนะเมืองนี้อาตมาเพิ่งเข้ามาอยู่ไม่กี่เดือนยังไม่ทราบนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ because he's only speaking about Thailand. Of course, that's where he has lived and born and is growing up. and so he can't really, he's only been here a very short time in America, so he can't be sure where we're at. <laughs> Probably a lot better than Thailand here. อันนี้พูดถึงวัฒนธรรมของเก่าแก่เมืองไทย เช่นว่าการแต่งงานผู้หญิงอย่างน้อยต้องอายุยี่สิบปี ผู้ชายอายุยี่สิบห้าปี เป็นปกติจึงแต่งงานกันได้เดี๋ยวนี้คงจะข้ามเขตแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ So he's saying that you know this he's relating on passing on to you the old customs and things that they have in Thailand for for example marriage that at the very uh, youngest that a uh, lady could get married would be 20 years old, and for a male he would have to be 25. He says, but they probably uh, cut this out now and have uh, uh gone in the other direction. ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่น้อยโจรมากคุ้มไม่ไหว <laughs> The term he uses is there are not, uh, I guess you could say there's too many chiefs and not enough Indians. เนี่ย มันเป็นเช่นนี้ ฉะนั้นไอ้พวกเราทั้งหลายจึงมาอบรม อบรม อบรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ธรรมะที่อบรมนะ่ะมาตั้งหลายวันแล้วนี่ เป็นธรรมะที่ไม่พ้นสมัย ทุกวันนี้ก็ยังทันสมัยอยู่ เมื่อไรก็ทันสมัยคือไม่มีของเก่ามันใหม่อยู่เรื่อยเช่นว่า คนทำดีก็ยังในดีอยู่ คนทำชั่วมันก็ยังในชั่วอยู่ตลอดเวลา เมื่อไรก็ต้องเป็นอยู่อย่างนี้มิฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าจึงเป็นของใหม่อยู่เสมอ ไม่เหมือนจิตใจของบุคคลเรา so that this, this is the reason uh, that he has come and the, the opportunity to come to give you Buddhist teachings to teach you about the Dharma. And that the Dharma isn't something that is old, and that it is something that is always present, that is ever present, that is never aging, that is gone beyond or that is outside of aging. So that's something that can apply to us in our present lives that we can use in the here and now, and that it is always manifesting and uh, is available for those who practice and uh, or seek it out. ระยะเวลาประมาณสักหกสิบกว่าปีมานี้ ที่อาตมาเกิดมามีอายุหกสิบกว่าปีนี้ มันเปลี่ยนไปไกลริบเกือบจะมองไม่เห็นใช่แล้ววัฒนธรรมนั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆ Since he was born 60 years ago the incredible change, the significant change in culture and things is so great. He says that you can you can almost not even tell uh, what culture was in the past that it has taken such a drastic uh, change. ฉะนั้นวัฒนธรรมของคนไทยธรรมะของพระพุทธเจ้ายังไม่เปลี่ยน ทำดีทุกวันนี้ก็ยังได้ดีอยู่ ทำชั่วก็ยังได้ชั่วอยู่ มิฉะนั้นเราควรสำนึกเอามาคิดมาพินิจพิจารณาให้ดีมาก จึงเป็นวัฒนธรรมที่ที่ที่เป็นแก่นสารมากทีเดียว So he's talking about Thai culture because uh, they still uh, strive towards and try to practice the Dharma that uh, the Dharma is still manifesting and that still if people do good they receive good and if they do bad they receive bad and this is a teaching that applies to all ages and so he compares this Dharma to like Dharma culture, that this is a culture that has a very powerful, a very strong and firm foundation, a firm and strong heart. เห็นจะดีกว่าวัฒนธรรมที่เราตั้งเอาเองทุกวันนี้วัฒนธรรมที่เราตั้งเอาเองทุกวันนี้แต่มันได้เรื่องมากเกินไป <laughs> แต่มันไม่หมดเรื่อง มันไม่ใช่ว่าไม่ได้เรื่องหรอก มันเรื่องมันมาก ก็จะทำยังไงการ มันเรื่องมากเหลือเกินจะทำไง เรื่องมากปัญหามันก็มาก ปัญหามากก็แก้ปัญหาไม่ไหวแล้วนี่อาตมาแก้ปัญหาทุกวันนี่ได้ไหม so he feels that this culture the Dharma culture the Dharma culture is probably much better than our man-made culture or our person-made culture that uh, we have uh, these days and she says that we have progress, we have uh, development, but uh, in fact, uh, the more that we develop, the more confusing it gets, the more problems that arise, and uh, that he's uh, been here for many days here now and trying to solve people's problems, but he doesn't see that there's going to be an end to them very easily. He's mm. just passing this on for your contemplation for you to think about it ไม่ใช่สอนให้เชื่อ so that this teaching he's passing on to you is not for you to believe not to take it and believe it but for your investigation for your contemplation to see for yourself what is useful and what isn't วัฒนธรรมของเมืองไทยพูดถึงลูกหลานกับพ่อแม่คนแก่ In Thai culture, the relationship between uh, youngsters, between the younger generation and the older generation. พ่อแม่มีลูกหลายคน แก่มาแล้วลูกแย่งกันเอาไปปฏิบัติ แล้วคนนั้นเอาไปปฏิบัติเจ็ดวันสิบห้าวัน แล้วคนนั้นไม่สบายใจเอาไปปฏิบัติให้อยู่สบายกัน อัตมามาเมืองนี้ เห็นเอาคนแก่ไปทิ้งไว้ อย่างมากก็มีสุนัขตัวหนึ่งอยู่นั้นเนี่ย วิ่งไปวิ่งมาตอนเช้านั่นเดินตื่ตะตื่ตะตอนเช้าหิ้วของหนักๆก็ไม่มีใครจะช่วย That in Thai culture that this relationship uh, between uh, elderly people, older people, uh, when they're in their retirement age, that uh, the nephews, that the sons, the daughters, the grandchildren, uh, they almost quarrel over who's going to look after their grandparents. They come to take care of them and uh, to look after their needs if they're sick and all of the things that, uh, that they would need uh, in their old age. But his observation, having come to our country here, that when people uh, get old, that he's observed, and he uses the term that we throw them away, uh, <laughs> that we put them aside, and at the very most they have uh, like maybe one dog to be their friend to look after them, or a cat or a pet like this. And uh, the heavy things that they have that they purchase and things they have to carry themselves carry themselves and uh, they have uh, no uh, kind of warmth and and u help h from uh, anybody else อบรมกรรมฐานจิตใจเราก็ไม่ได้ ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งอะไรที่ไหนแล้ว ลูกหลานก็ไม่ค่อยไปเยี่ยมมัวสนุกกันอยู่โน่นอะไรก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้ ถ้าหากว่าเราแก่มาเป็นอย่างนั้นจะเป็นไงจะสบายไหม So he wants each and every one of us to think about this a bit uh, when people uh, get old and they retire and they go off and stay by themselves and we run out and have a good time and uh, forget about uh, our older generation, the people that have brought us up. What about you when you're going to get old? Uh, how would you like that? อันนี้ประการหนึ่งอาตมาซึ่งเห็นแต่ยังไม่รู้นะ แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่รู้ มันแปลกมีความรู้สึกอย่างนั้น so he's not really sure how it is but this is what he's observed and the feelings that have come up from his observations uh, the, the time that he spent here uh, in America so far มีความรู้สึกในใจว่าเรียงรูปขึ้นมาไม่มีความหมายอะไรมากรูปไม่ช่วยแม่ ช่วยพ่อแล้วก็ปล่อยไปอย่างนั้นเนี่ยวัฒนธรรมนี่น่าพิจารณาอยู่เหมือนกันนะ ถ้าเราไปถูกยังให้เป็นคนแก่จะเป็นไงไหมใจเราทมโดยทุกอยู่เสมอเวลาทุกเวลาอันนี้ให้เอาไปพิจารณาแล้วมีวัฒนธรรมของคนไทยเป็นอย่างนั้น Again he's uh, relating his feelings his observations that people when they have children that the respect uh, that the relationship between parents and their children, that uh, he feels that uh, there's not enough meaning that that respect and that relationship that does exist is is uh, doesn't have very much meaning that we've uh, kind of maybe lost our way. But again, he said this is only his observation, and uh, the way it really is, he's not sure. So he uh, wanted to pass all of these things on to you about Thai culture and the way that uh, Thai people relate uh, to their elders, to uh, their grandparents, and to their parents in the way that uh, the relationship uh, takes place there. แต่ในแต่ในจุดนั้นในระยะนั้นตามที่อาตมาพิจารณาแล้วอาคารบ้านช่องก็ไม่สวยงามไฟก็ไม่สว่างเรือนที่อยู่นั่นก็ไม่สวยงามแต่ว่าใจงาม ไม่ร้อนสบาย สว่างอยู่ในใจเย็นด้วยความเห็นอย่างนั้น สมัยนั้น เคหสถานบ้านช่องไม่เจริญ ทุกวันนี้มันเจริญขึ้นทุกอย่างแต่ว่าไฟข้างนอกมันสว่าง ไฟข้างในมันจะดับแล้วเดี๋ยวนี้ มืดมืด Said in the past that uh, the development uh, in Thailand that The houses that they lived in, uh, their homes, were not very beautiful. They were very simple and very coarse. And they had no electricity, uh, that there was no light from electricity. But people's minds, people's hearts were still full of light, that they were happy, uh, that they were contented. And now, the more that uh, material development, materialism, begins to uh, take over and take place in Thailand, that the brighter uh, it becomes outside, but the darker it becomes inside. ผู้หญิงผู้ชายโตขึ้นมาแล้ว อยากจะแต่งงาน จะต้องไปขออนุญาตกับพ่อแม่ปรึกษาพ่อแม่พ่อแม่ให้แต่งงานกับคนนี้ ก็แต่งงานกับคนนี้ มาให้แต่งงานกับคนนี้ก็ไม่ต้องแต่ง สมัยนี้ไม่ต้องปรึกษาใครละมั้งมันช้า มันไม่ทันเวลา คลุมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้ก็เลยไปกันใหญ่อัตมาก็ไม่รู้จักว่าจะพูดยังไงนะ Again, in the past, that uh, when uh, two people, uh, a man and a woman, or young people wanted to get married, that they would seek their parents' advice, that they would ask permission, and if the parents uh, felt uh, that it was right, uh, then that they would respect their word, and if they didn't, then they would respect that as well. And uh, so, but these days that uh, they don't come to seek advice from their parents because uh, they can't uh, make it in time, that they're not patient enough to wait, and they want to uh, do things uh, very quickly and to and they've lost this tradition and custom for ask, paying the respect to their parents and seeking parents' advice and permission. อันนี้พูดให้ฟังนะไม่ใช่นินทานะ ขอโทษด้วยนะมันเป็นอย่างนั้น He says he's not belittling us or uh, looking down on us or anything. He says he's just uh, passing it on to you for your uh, contemplation and for your investigation. Mm. And please forgive him if anybody has been offended uh, by what he's saying. เราจะอุปมาให้ฟังอย่างหนึ่งนะ เออแต่ว่าเราอยู่อาคารใหญ่ๆ หลังนี้มันสบายมาก แต่เรากินยาพิษร้อนอยู่ทางในจะสบายไหม อีกคนหนึ่งอยู่อาคารหนังเล็กๆ แต่อาหารที่ไม่มีพิษไม่มีโทษ แต่ก็นอนอยู่สบาย อย่างนั้นใครจะอะไรไหม ใครจะอาคารหลังใหญ่หรือหลังเล็ก นอนอาคารหนังใหญ่ถูกลูกศรเขากลิ่งไปกลิ่งมาอยู่อย่างเงี้ยอาคารหนังใหญ่ๆนั้นช่วยรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้ อีกคนหนึ่งอยู่อาคารหลังเล็กๆไม่ค่อยจะดีนะแต่ไม่ถูกลูกศรของใครอยู่ตามสบายอย่างนั้นใครจะเอาอะไรยังไงไหม He's giving you an example that say we have a very big house uh, to live in, uh, that it's very big and comfortable, uh, very spacious, but uh, that we're like uh, taking uh, on poisonous <coughs> food, things that are harmful for us. But then another person lives in a very small place, not so big and spacious, but it's enough. And uh, staying in that small place, that uh, the person is taking uh, those things which are not harmful to life, things which are more wholesome. And the one in the big house uh, has been shot, uh, he compares to like having been <clears throat> shot with an arrow. And that the one in the small house uh, has not been shot by this arrow, that he doesn't have a big spacious house, that it's not all that comfortable, but that uh, they are uh, contented and it's, it's, it's enough. And he's asking us uh, which one we would prefer to live in. เอาละเรื่องวัฒนธรรมเอาแค่นี้ก็พอเนาะ พูดไปมากมันมากเหลือเกินเนี่ยมันจะแสบมากเลยเจ็บมาก He said that this is probably enough about culture and uh, and relation to these things that uh, if he goes on that there probably won't be uh, really any end to it and he's afraid that it may sting and be too painful เอาพูดถึงวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าของเรานะ วัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราฝึกอย่างแจ็คเขาทั้งฐานทับขึ้นฝึกกรรมฐานนี้เพื่อให้วัฒนธรรมที่ถูกต้องอเป็นวัฒนธรรมที่วัฒนธรรมที่ไม่ตามใจของคน เป็นวัฒนธรรมที่มีความถูกต้องทำแล้วสบายทำแล้วไม่เดือดร้อนทำแล้วไม่วุ่นวายทำแล้วมีความสุขมีความสงบ วัฒนธรรมของพระพุทธเจ้า So now he would like to talk about Buddhist culture, Buddhist tradition, what Buddha taught, and is in keeping with uh, the direction that uh, Jack and the other teachers here at the center are trying to lead us in, and that these things are things that do not follow people's whims and desires. This tradition, this culture of the Buddha, these are things that lead to peace, to quietude, to contentment, and to happiness. วัฒนธรรมของพระพุทธเจ้า ห้ามให้โกหกเจ้าของไม่ให้โกหกคนอื่น The Buddha's way said that we can't lie to ourselves, that we shouldn't lie to ourselves, and that we shouldn't lie to other people either. ไม่ให้ขโมยของเจ้าของ ไม่ให้ขโมยของคนอื่น Not to steal from ourselves or to steal from other people. เป็นวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมที่ถูกต้อง ตัวเราเองก็สงบ คนอื่นก็สงบ ประเทศชาติก็สงบทั้งนั้น นี่เป็นวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้า This is a culture a tradition that is correct that is proper that is appropriate and when we practice in accordance with this that we're practicing in accordance with uh, Buddhist culture Buddhist tradition วัฒนธรรมนี้มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้อำนวยการ วัฒนธรรมตัวของเรานี่มีตัณหาเป็นผู้อำนวยการ in the Buddhist culture, we have uh, the Buddha uh, as our influence, as our guide. Uh, but on our culture, we have tanha or desire as our influence or our guide. <laughs> tanha วัฒนธรรมของพระพุทธเจ้ามีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขปฏิบัติต่อไป หรือมีสุขในปัจจุบันแต่มีสุขปฏิบัติต่อไปวัฒนธรรมของตัณหานั้นมันมีทุกข์ในปัจจุบันด้วยเดี๋ยวก็มีทุกข์ปฏิบัติต่อไปด้วยอย่างนี้ญาติโยมจะเลือกเอาอะไรก็เอาค่อยๆเปลนสับสนหน่อย That the culture of the Buddha is the culture that uh, we are excuse me, he said the, that our culture, the culture of desire, following our desires, that we're happy in the present, but that suffering, that dukkha, is the resultant uh, effect of this happiness. And but the uh, culture of the Buddha, uh, we may suffer now, but that uh, the happiness will come in the future. And or uh, culture of desire, tradition of following desire uh, can also be suffering now and suffering in the future. And uh, the culture of the Buddha uh, can be uh, happiness now as well as happiness in the future. Uh, which one would you like to follow? <laughs> เป็นอย่างนี้ แต่ที่พวกเราทั้งหลายนั่งสมาธิกันนี้มันดีแล้ว มันสงบแล้ว แต่ว่าเราไปทำข้างในมันก่อนอย่างอาตมามาจากเมืองไทยนะ เข้าไปท่าอากาศสยานนะเขาต้องตรวจนะ เรียบร้อยจึงได้เข้าไปนะไม่ได้เข้าไปเลยเราเรียบร้อยพัสปอดมีไหมใบเดินทางมีไหมอะไรอะไรมีไหมเขาจึงปล่อยให้ไปเนี่ยอันนี้เราต้องตรวจซะก่อน จะคอยไปนั่งสมาธิมันถึงสงบง่าย อันนี้ไม่เรียบร้อยไปนั่ง ไม่ค่อยสงบหรอกไม่ค่อยสงบดี ฉะนั้นศีลธรรมนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่ง all of us coming to sit here uh, and do the practice, that this is very good, uh, that he encourages us and says that uh, this is the right thing. But we must first uh, take a very close look at ourselves to investigate. Uh, he uses the word to inspect, and he compares it to uh, like when we would come through the various airports into countries or leaving countries, that they would check us over, look at our things, and inspect us and see just what we had or what we didn't have and uh, check our passport and, and check our uh, belongings. And so, in the same way, each and every one of us must investigate, must inspect themselves and see just what they do have or what they don't have. And this is why uh, the Sila Dharma, the Dharma of morality, of restraint, of discipline, is a very important uh, standard uh, to go by. ใครมีความเดือดร้อนหรือเปล่านั่งสมาธิไม่สงบมีหรือเปล่าตรงนี้ Any of us sitting here to use the word literally are we boiling hot ตรวจดูใหม่นะอาจจะมีเป็นของซ่อนภาษีเขาก็ได้นะยังไม่สบายนี่ Take a close look. Maybe some of us are trying to smuggle some things in here. ฮะเป็นอย่างนั้น เดี๋ยวพยายามกระจาย อันนี้ให้หมดไปหมดไปเรียบร้อย เดี๋ยวก็เข้าไปแล้วก็เขาตรวจแล้วก็อยู่ไปได้ ขึ้นเครื่องบินไปได้สบายไม่มีอะไร ถ้ามีอะไรเป็นของต้องห้ามอยู่แล้วไม่ค่อยสบายอยู่นั้นเนี่ยนั่งไม่ค่อยสงบเลยนะ So take a close look, inspect yourself well to see if anything that you brought here is forbidden. And if not, if you don't have any of those things, of course you can get on your plane and fly away. อันนี้พูดแล้วส่งคืนให้เจ้าของนะส่งคืนให้เจ้าของดูเอาเองตรวจเอาเองอาตมาพูดถึงแค่นี้ ส่งถึงแค่นี้เท่านั้นตอนนั้นไปเป็นธุระของคุณทั้งหลายจะตรวจเอาเองไงนั้นเนี่ย ถ้าเอาของผิดอะไรมันผิดผิดก็เขี่ยมันออกเขี่ยมันออกหมดผิดแล้วมันก็ถูกแล้วก็สบายแค่นั้นนั่งสมาธิก็ไม่ต้องยาก This is all he can do. He can only give you the words, pass these things on. Uh, that is where his responsibility ends. And now it's up to each and every one of us to look within ourselves, uh, to investigate these things that He's passed on, and to look and to really look closely and see uh, how it applies and how it affects us, and uh, look within within ourselves and, and see and uh, compare and, and take a very close observation. ดังนั้นพระต้องมาสอบอารมณ์อยู่เรื่อยมาตอบปัญหาอยู่เรื่อย มาเทศให้ฟังอยู่เรื่อยอย่างเนี้ย เราไม่ตอบปัญหาเราเอง ไม่แก้ปัญหาเราเอง ไม่สอบอารมณ์เราเองอคอยแต่หายแจ็คหรือมาสอบอารมณ์อยู่นั่นแหละมาเทศให้ฟังอย่างนั้นแหละไอ้ตัวเราไม่สอบอารมณ์ตัวเราเองว่ามันผิดที่ไหนมันถูกตรงไหนมันเป็นอะไร ไม่แก้ไขตัวเองอย่างนี้ อาศัยแต่คนอื่นอย่างเนี้ย เรื่องมันก็ไม่จบ We're always looking to other people uh, to solve our problems, uh, coming to ask uh, him every day, uh, coming to see me or to see Jack or Jacqueline, all of the teachers to constantly uh, solve our problems, to help us out, and we're never uh, make that effort, take the time to try and solve it ourselves, to learn what is good and what is bad, to learn how to, when we know those things which are bad, which are unwholesome, how to clear them away, how to sweep them away, how to free ourselves from them. เท่านี้ก็พอนะมั้ง This is probably enough, huh? <laughs> ถ้าคนถ้าคนหิวอาหารเนี่ยไม่ต้องนั่งเฝ้าสำรับนานหรอกมาถึงก็ตักเลย He says people that are really hungry and uh, have a strong desire to eat uh, that you don't need to say a lot to them when it's time to eat. They'll just come and help themselves. ใครมีปัญหาอะไรไหม Anybody have any questions that they would like to ask any? มันยังอยู่ตรงไหนปัญหานี่มันอยู่ที่ไหนนี่เอามาให้มันหมดอจะจับใส่กระเป๋าไปเทเมืองไทยให้หมดนี่ปัญหามากเหลือเกินตรงนี้ They want you to give all of your problems to him, then he's going to put them in a suitcase and take them away to Thailand and throw them away there.

จะให้ทํำยังไงที่ just this Thai gentleman was uh, asking Venerable Ajahn Chah if he had anything to pass on to the Peace Corps volunteers, 30 of them, I guess, of you that are here that will be going to Thailand uh, to help uh, out in Thailand, anything that he would have to pass along to you. influence so s t r o n g in Thailand that there's so much stuff politically the revolution. เขาถามว่านะครับเรื่องเมืองไทยมีวัฒนธรรมของพุทธพุทธเจ้านั้นแต่ว่าทำไมเรื่องการบานการเมืองก็ยุ่ยากแท้นะครับอ้าวอันนั้นไม่ใช่เรื่องพระพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องการบ้านการเมืองต่างหากนั่นน่ะ He says that doesn't have anything to do with the Buddha. That has that has to do with politics. อย่างอย่างเมืองนี่กฎหมายดีอยู่ดีอยู่ทำไมมันถึงมีโจรมีขโมยวะที่จะไปขโมยคนไม่ใช่กฎหมายไปขโมยในคนไปขโมยนี่วะ Just like in our culture here, we have laws against like thievery, thievery against burglary and burglary and stealing. But uh, that uh, who goes and steals the the laws or or or what? มันคนในเรื่องกันอืม ในประสบการณ์ของหลวงพ่อเองนะครับ เคยได้พบเจอกับคนที่เป็นชาวบ้าน แต่เขาก็มีจิตใจที่สงบระงับเงียบแล้วก็เคยได้เจอหรือเปล่านะครับ มีเจอเจอเหมือนกัน because there is people like that and he's met them mm. อยู่ชาวบ้านหรือมาฝึกกรรมฐานนั่นนะใช่ครับมีเขาอยู่ในบ้านหรือจะมาฝึกกรรมฐานอยู่นี่ Are you in the retreat or you've just come today เพิ่งมาวันนี้เพิ่งมาวันนี้ น่าจะจะภาวนาอยู่ในบ้านมากกว่านัะเนาะ He says you probably like to practice at home more than you do in a retreat Please. Mm-hmm. How did you uh, feel about leaving your parents behind when you became a mom? <laughs> are, you, are you just here today? เขาถามผมเองครับ um, kind of like a this sticky kind of connect this this this is like this really sticky thing as I left and you can compare like to a rubber band. And it was very hard. I had to just pull against that. Eventually, I had to like let it go, though. <laughs> That's putting it uh, very simply. And the feelings I had, but uh, I knew deeper than that and more than that that intuitively that what I was doing was right. And after my experience, it just has reinforced uh, that uh, intuition more into

ลุงพ่อเมื่อใดอธิบายเรื่องโกหกเจ้าของขโมยจากเจ้าของกันนั่นก็ไม่ถึงมีความหมายอย่างไรนะครับ ยังไม่เคยโกหกเจ้าของเรื่องนั้นนะ You never lied to yourself or stole from yourself ดูไปอีกเถอะเดี๋ยวเห็นแล้ว Take a closer look you'll see ดูเอาไม่อยู่ในเจ้าของนั่นแหละไม่ต้องไปศึกษาคนอื่นเลย ดูในจิตเจ้าของนั่นแล้วมันจะดูจักโกหกเจ้าของไหม คนมันไม่รู้จักโกหกเจ้าของก็โกหกคนอื่นด้วยไปเท่านั้นเนี่ยเขาก็ถามเรื่องขโมยจากเจ้าของมากกว่าแล้วให้หลวงพ่ออธิบายนะครับ อธิบายอะไรอีกล่ะ มันขโมยมันก็ขโมยเท่านั้นเดี๋ยวก็หยุดมันจะจิอธิบายอะไรไปอีกล่ะ He says, what's there to explain? He says, as long as you keep stealing from yourself and don't know that, he says, y o u continue to do that. ก็หยุดมันเท่านั้นเนี่ยก็ไม่ขโมยต่อไป มันก็หยุดเท่านั้นจะอธิบายขโมยอะไรอีกล่ะ You just quit stealing. What else is there to explain about it? quit stealing, and that's the end of it. No more problem. ปัญหานี่ไม่น่าจะให้มันเกิดขึ้นนะ So they shouldn't have any doubts about this. เข้ามาเลยดูมันนี่เข้ามาเลี่ย กี่คนเดี๋ยวยี่สิบคน จะไปเมื่อไรจะไปเมื่อไรแล้วพวกนี้ทำงานอะไรอ๋อ นี่ เมืองไทยมันโง่เหลือเกินเนาะปลูกผักก็ยังให้เมืองนอกไปให้ ไปสอนให้ปลูกนี่ไว <laughs> <laughs> <laughs> He's asking the Thai gentleman about what the Peace Corps volunteers will be doing in Thailand, and he was explaining a bit of agriculture and uh, teaching, I guess, English or whatever, the other things, and he said, as all of the Thai people can't learn to plant their own vegetables and learn to get along on their own. They're that stupid. They should they should deserve to have anybody come and tell them about it. Would be better for them to go without. No, <laughs> ใช่อันนี้มันก็ไม่ค่อยยากล็อกไปอยู่ตามมันนอกมันเกี่ยวกับประเพณีเท่านั้นนะค่อยๆอยู่ไปรู้ไปหูเรามีตาเราเห็นอยู่ ค่อยๆรู้จักหลอก เขากินเขาเนี้ยก็กินเขาเนี้ยก็เข้าไป เขากินปลาก็กินปลาก็เข้าไปนานๆมันก็ได้หลายเดือนเดี๋ยวมันก็ติดเมืองไทยแต่มันคิดถึงปลามันมาไม่ได้ชอบ He's just generally saying that the, those of you that are going, that you have ears and you have eyes, and so the best thing that you can do is stay open when you go there and learn to adapt, be open to the Thai culture and the Thai ways. And he goes on to say if you uh, get into their food like sticky rice and uh, their fermented fish that they eat, uh, like up in the Northeast, that you'll get to like it so well that you won't want to come back home. <laughs> อันนั้นมันของเชื่อมได้ง่ายหรอกไม่มีอะไรนะมั้งหลักการวิชาการเรามีอยู่แล้วนะอืมก็ก็ไม่ค่อยยากอะไรเท่าไหร่นะ He doesn't say that there'll be any real problem uh, that you'll have that you have uh, the thing that you're going there to teach and to pass on to the Thai people and then everything else will you know, take its course will come quite naturally พวกเรามากันเมื่อไรล่ะมากี่เดือนกี่ปีแล้ว น่ะ ก็พอละมั้งเลยสอนไปเพิ่มยังมันจะเหลือกระบุงละมั้งจะพายไปไหวไหมนะค่อยๆคนรับ อย่ารับไปทีมากเถอะรับทีน้อยเข้าใจขยายไปมันศึกษาด้วยตัวเองแต่คนเราไปตรงไหน เมื่อไรเราจะกลับล่ะนะ สบายไหมให้มันสบายเถอะอย่าให้มันไม่สบายเถอะสบาย We're very familiar with that word สบาย i by just going to Thailand make yourself สบาย not to be not สบาย ไอ้ความสบายนี่ก็สำคัญนะ เป็นฝีเก่าอยู่นี่มันปวดยังไงอยู่สบายไหมสบาย ทั้งปวดฝียุงนี่ก็มีเพื่อนมาเห็นกันนั้นเอออยู่สบายไหมสบายไม่รู้ว่ามันดูดไปเมื่อไหร่ Please. เวลาเพียงในเวลา พอหรือ อย่าให้เวลามันมากเลยนั่นสงสัยเงาทะเลฝนว่าสงสัยสันสันคือพวกเรานี่เงาแท้ๆครึ่งชั่วโมง ก็ไม่มีอะไรเขาไม่ใช่ถามเท่าไหร่ครับเขาก็มีความรู้สึกอยู่แล้วเขาอยากจะให้เราทราบด้วยนะครับคลำไปนั่นแหละอาจารย์คลำคลำเรื่อยไปเนี่ยในเป็นอาจารย์คลำตาในก็คืออาจารย์คลำตานอกเห็นเนี่ยนี่มันคืออะไรปัจจัยเราคลำให้เป็นอาจารย์คลำ He gives the comparison that we all should be like one, like he uses the term teacher that is continuously feeling and being aware of all things from inside. And no matter what happens, no matter what arises, no matter what appears, that we should constantly be feeling that, be aware of it with our internal awareness. And the internal eye will become very bright. ความเจริญในโลกนะครับหลวงพ่อเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้อำนวยการปฏิบัติเรื่องศาสนาหรือว่าต้องมีทั้งสองอย่างถึงใดสสสมดุลนะครับ มีทั้งสองอย่างโลก โลก เจริญกับมันมืดนะมันเจริญขึ้นเข้าใจไหมโลโกท่านแปลว่าความมืด โลกเจริญก็คือความมืดมันเจริญ ไฟฟ้ามันจเจริญขึ้นสะดวกมาก ตาคนก็ยิ่งบอดเข้าไปทุกวันทุกวัน น้ำสะดวกเท่าไรก็คนก็ยิ่งไม่อาบน้ำ มันเป็นอย่างนั้น ถ้าคนมีปัญญามันก็สะดวกนี่สะดวกได้ แต่คนมาหลงสุขซะหลงความสว่างซะหลงน้ำซะหลงความสุขซะอย่างนั้นมันก็เป็นไปได้ยาก โลกเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้น เราตัวเราเองมันหลงตัวเราเองเท่านั้น It's very important to know ourselves and the relationship to uh, this uh, technology and material development that uh, it's balanced and we need both uh, provide uh, and it does in fact have a balance if we have the wisdom to deal with it but he uses the word world uh, that comes from the Pali word that goes into the Thai word means the place of darkness. And so if we uh, forget ourselves uh, in the world, that of course it becomes darker and darker. And uh, the more that uh, we have electricity and lights again, the darker it becomes. And the more uh, water we have to bathe with, that the dirtier we become. So we must be very careful about this and know what that balance is for ourselves, how to keep it in its right perspective. ทุกอย่างในโลกมันถูกต้องอยู่ทุกอย่างแล้วจิตเรายังไม่ถูกต้อง จึงไปสนเสริญเขาจึงไปให้โทษเขา ดีใจกับเขาเสียใจกับเขา เพราะเราคิดไม่ถูก เพราะเราไม่มีปัญญา ธรรมราโลกเป็นปกติไม่ให้โทษใครทั้งนั้น เราคิดผิดเองเราเราจึงมานั่งกรรมฐานให้มันเกิดปัญญาให้ตาในมันเกิดนี่ เท่านั้นแหละ This everything in the world is just the way it is. That everything out there is balanced. It's a pro, it's proper and correct because it's just the way it is. But where things are net, not yet proper and correct, of course, are our own minds because we still have wrong understanding. So this is what we're all doing here, why we've come to sit and to practice, to be de- to develop right understanding and to learn and understand and seek uh, our internal wisdom, our internal eye. อย่างความผิดอย่างนี้มันก็ยังดีนะถ้าเรามีปัญญาไปรู้มันความผิดนั้นมันผิด ถ้ามันผิดแล้วเราก็ศึกษาเห็นมันผิดแล้วเราก็เลิก อย่าไปทำอย่างนั้น เกิดประโยชน์ไหมล่ะ มันเกิดประโยชน์อย่างนั้น Even mistakes, things that we do that are wrong, that these can be turned around, that we can learn from our mistakes, that when we do something that is wrong, that uh, is in fact a, uh, a, mistake. If we learn what is right, learn from that experience, uh, then in fact we become wiser for it. Hmm. Make this the last one. by trying to figure it out, then it stops right there. It is if you try to figure it out. <laughs> at this time after the St. Cruz had a chance to meet you like to invite all folks, the people who are at the retreat and those who come as guests to